11643 fatvo. Ramazonda yomg'ir yog'sa, xufton va tarovihni shom bilan jamlash joizmi? Savol: Ramazon oyida shomga yaqin yomg'ir yog'sa, shom va xufton namozlarini qo'shib o'qimasligimiz kerakmi yoki ularni qo'shib o'qib, tarovih namozini kechiktirishimiz kerakmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu savolni fazilatli shayx Abdulaziz ibn Bod rahimahulloh hazratlariga taqdim etdik. U kishi quyidagicha javob berdilar: "Inshaalloh bu masalada ish keng, biroq bu holatda namozlarni jamlab o'qish odamlarning ko'plab foyda va savoblardan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam."